final, voix médium. Tous grands gigantes de tous tots de d'heroi, qui de tous temps s'espien comme un part d'amour.